Mwegesa esura yakashatu Buli kantu na mwanya gwako Buli kintu kigira ekirumo kyakyo kandi buli kantu kagira amakiro gako omunsomu Amakiro go kuzara namakiro go kufa Amakiro go kubyara amakiro go kunoga ebyabyairwe Amakiro go kuita namakiro go kukiza amakiro go kukambura namakiro go kuombeka amakiro go kulira namakiro go kusheka amakiro go kuchura namakiro go kuzina amakiro go kunaga amabale namakiro go kugashomboza amakiro go kufumbata namakiro go kweshumba okufumbata amakiro go kuhiga namakiro go kunaga amakiro go kubika namakiro go kunaganaga amakiro go kutagura namakiro go kubazira amakiro go kwesiza namakiro go kugamba amakiro go kugonza namakiro go kunoba makiro genda shana namakiro gemirembe ebyo omuntu aendekeire bimugasiraki nkabona emirimo eyo ruwanga yaire abantu kukora akakora buli kintu kirikirungi omumwanya gwakyo kwako akashoboza omuntu kumanya oko eirairiona libayo kyonka tiyamushoboize kumanya byo ruwanga wenene yakozire kwema ambandizo kugoba anzindo nimanya oko taliyo kikira bantu okugirebyera no kushemererwa oburora bwabo bona kwako nimanya okorwanga yaire buli muntu egabo yokulya nokunywa nokushemererwa byona ebyo akora bikagoshoka nimanya okwo kiona kiona ekyo ruwanga akora kigumao eira iliona tikyakongerwa okantu anga kurugwa okantu ruwanga akakikora atyo abantu babone kumutina ekirio kirabaireo nekiri kyokubao kirabaireo ruwanga agarurawo ekirabaireo kandi nkashuba nabona omunsomu okwo mbali akubaire eyaki eyakitebao nangu nambali akubaire obugorogoki abao obufu Noro natekereze nti ruwanga aliramura omugorogoki n'omubi okuba akatao omwanya gwa buli kintu na buli mulimo awonabona okoruwanga ali kulenga abantu kuboleka oko bali kushusha ebigunju akuba ebigwera abantu nebigwera ebigunju nibyo bimo okwo omuntu afa nikuone kigunju kifa okwo omuntu aikya nikuone kigunju kikya omuntu taina kyo alikukiza kigunju enshonga ebintu byona nibusha mbali omuntu agya niyo ekigunjukijja omuntu agaruka omtuchu nekigunjukutyo Noa alikumanya nkomoyo gwo muntu gutemba eiguru kandi omoyo gwe kigunju gusongoka okuzimu Aho nkabona oko ataliwo kiri kirungi kushaga omuntu kushemererwa ebyakozire bikagoshoka okuba ogwo nigwo mugabogwe Noa ayakushobora kumugarura kabona ebyakubao wenene yarugirewo